Binecuvintează acum și purea și în vece, vece, Amin. Prea Sfântă Trime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindică neputințele noastre. Într-un numele Tău, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, înființească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pre pământ, pâinea noastră ce ne-a pururea, de ne noastră și ne iartă nouă greșoarele noastre, precum și noi iartă greșiților noștri, ce nu ne duce pre noi ispite, cine izbăvește, de cel viclean. A ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci. cel ce vine într-un numele Domnului, mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. și mare, în mucenic Teodor Tir. toate cele pământești, ai strigat cu Dumnezeu Christi slăvim pre Dumnezeu, cu veselie strigăm ție așa. Bucură-te, mucenice al Hristos! a luminat inima ta mare, mucenice, și ți-a dat înțelegere vitejilui Cleonic, care întărindu-se în mărturisirea ta, strigați așa... lui Dumnezeu, a celor ce cu credință cântă, Aleluia! vitejia s-a făcut, și pe când ele se gândeau la cele lumești și au cumpărat mii, Ia cumpărând cinstitele tale moaște, înflăcărat strigă. Sătunțitorul, ai iubit pe Doamna sufletului tău, pe care tu preaslăvit ai păstrat neprihănită, sfințind-o cu sângele tău și strigând lui Dumnezeu, Aliluia! și trupul, el însă proslăvindu-te pe tine în cerul și pe pământ te odori, ți-a dăruit puterea minunilor, pentru aceea auzi de la noi. înșelăciune diavolească, de aceea auzi de la noi. Pătaciul celor ce călătoresc spre mare, povățuitorul celor ce greșesc, descoperitorul celor ce fură, ca să cântăm lui Dumnezeu cântăm ție într-o smerenie, căci Domnul care a primit patimile tale s-a sălășuit în inima ta, învățându-ne a te chema așa. mântuirea ta și scoate din muncile viitoare pre cei care pentru tine cântă lui Dumnezeu. Aleluia! dragoste te laudă pre tine, primește cu milostivirea acest prinos, izbăvește-ne pre noi de toată scârba și întristarea cu solirea ta și scoate din muncile viitoare pre cei care pentru tine cântă lui Dumnezeu. Aleluia! ce cu dragoste te laudă pre tine, primește cu milostivire acest prinos, izbăvește-ne pre noi de toată scârba și întristarea cu solirea ta și scoate din muncile viitoare pre cei care pentru tine cântă lui Dumnezeu. Aleluia! Cerul veniți cu noi pe tânărul Teodor Tiron cu bucurie să-l lăudăm, căci el cu căldura a iubit și a mărturisit pe Hristos Dumnezeu și om, pentru aceasta să-i strigăm. păziți-vă de oameni, pentru că ei vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni, dându-vă prinși în sinagogi și în temnițe, și vă vor duce la împărat și la dregător, din pricina numelui meu. Și vi se va întâmpla să mărturisiți, puneți deci în inimile voastre, să nu vă gândiți de mai înainte ce veți răspunde, căci eu vă voi da gură și înțelepciune, căria nu vor putea răspunde, nici sta împotrivă toți potrivnicii voștri. Și veți fi dat și de părinți, și de frați, și de rudenii, și de prieteni, și unii dintre voi vor fi dați la moarte și veți fi urâți de toți oamenii din pricina numelui meu. Dar niciun păr din capul vostru nu va pieri. Prin răbdarea voastră vă veți păstra sufletele. you Pentru Patriarh Alexie și pentru Domnul nostru înalt presfințitul Mitropolit Vladimir și pentru toți frații noștri, ce într-o Hristos. și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, duhovnicului administrator protăireului mitrofortionor, din preună cu maicele ascultătoarele și slujitorii mănăstirii acesteia. de iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, Patriarhul Alexei, Mitropolitul Vladimir, Episcopul Iustinian, Episcopul Anatolie, Episcopul Narevedan Protoereului Teodor, Micaela Nicolae Iuboi Protoereului Gheorghe, Maria Gabriel Protoereului Grigore, Ana Anacasian, Preotul Anatolie, Maria Каританівця, Преото Вячеслав, протодіакону а Владимир Наталія Ксенія, дякону Фомина, Ромила, Думнисия, Таисия, Василия, Мария, Петру, Артемию, Георгий, Корина, Интеретиор, Светлана, Ирина, Марьяна, Наталья, Марьяна, Елена, Лилия, Светлана, Наталья, Виталий, Данила, Алексей, Валентин, Олег, Андрей, Щитотин, Рящик, Титуль, Шевелев и Китон, Pai Sfântul Văcașului acestui an. ceanul, darul și fagmine în sfânta, și întru tot cinstita mănăstirea aceasta, pentru cei ce se ostine și cântă, și pentru tot poporul care stă înainte, și așteaptă-ne la tine marea și mă dată milă. pâine, milostivi-nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului rătat credință înflăcărată în Hristos Domnul și pentru dânsă viață ți-ai pus, dăruiește-ne celor ce ne rugăm ție puteri sufletești, ca să păstrăm și noi întru toate zilele vieții noastre curățenia credinței adevărate, cel ce în cuptorul cel cu foc, mărturisirea credinței ai pecetuit-o cu mucenicia ta, fiind o pildă în râvna propovăduirii adevărului lui Hristos, Cel ce a îngrădit pe cei drept de păcatul păgânătății și ale pădării de Dumnezeu, păzăște-ne și pre noi curați de cursele reticești și de năvălirea diavolească, o sfinte mare mucenice Teodore Tirone, cu mijlocirea ta în fața prestorului celui prea înalt, roagă pre Domnul Dumnezeul nostru să ne învrednicească pre noi a trece vămile vrăjmașului celui cumplit, ca împreună să proslăvim într-o împărăție cerului, pre Tatăl, pre Fiul și pre Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Vino preasfințit este pe binecuvintează! Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron, cu ale Sfântului Mare Mucenic și Tăvăduitor Pantele Imon și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască vre noi, ca un bun și de oameni iubit creștini, care aduc darul și facă bine întru tot, cistite mănăstirii acesteia, celor ce se ostenesc, celor ce cântă, poporul credincios ce stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă, de le, Doamne, pace să Deus, mas ela